KSF, Nashville. Right on, Cowboys. 98 WSIN, Nashville, Nashville. Sit right back, you rockin' cat, and just enjoy the show. Captain Clive. Sie hören Wüstewelle 96,6, das einzige freie Radio in Tübingen-Reutlingen. Honky Tonk Clive, wie jetzt zwei Wochen, eine Stunde in zwei Wochen, das geht schnell vorbei. Sommer ist endlich da, also zumindest offiziell, weil es gerade regnet. Es ist Pech, aber wir sind im Studio, Sie sind bestimmt in Ihrem Auto oder zu Hause. Und jetzt hören wir eine ganze Stunde heute. Wir fokussieren auf Country Music und mit neuen Künstlern. Darunter haben wir jetzt. Wir fangen an mit Josh Killey. Das heißt Gone Like That. Heute habe ich ja einen Praktikant im Studio. <laughs> Ich werde Ihnen also ihn vorstellen nachher. Jetzt Josh Killey, Gone Like That. Das läuft nur bei Honky Tonk Live auf Wüstewelle 96,6. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Why'd she have to look so Why'd she have to pick this place? Hope she brought an explanation. I hope she doesn't look my way. Cause it'll be hard to say hello to her when she never said goodbye. take every bit of strength I've gained to not get lost. Wir sind zusammen unterwegs auf der Autobahn. <laughs> Es ist unterwegs auf der Straße des Sommers. Und heute habe ich auch so, sogar, ich bin mit ihm unterwegs, mit meinem Praktikant heute. Wie heißt du, mein Kleiner? Ähm, <clears throat> ich weiß nicht, ob ich äh, wirklich meinen echten Namen äh, geben muss. Nee, du sollst auch nicht, aber du hast hier schon ein paar Mal auch mit uns live gespielt, mit Bibi und mir. Yes. Ähm, so, dann, ich bin Bugs Bunny, also. Du wirst erwischt, auf jeden Fall. Aber du hast mir gerade davor etwas ganz Interessantes gesagt über, über Josh Kelly und was er gesungen hat, über seine Stimme besonders. Ja, genau. Ich, ich habe das Gefühl, äh, seine Stimme ist wirklich wie die von, von Bibi Brosi. Also. Stimmt. Der, der ziemlich oft hier kommt auch. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, Bibi hätte das äh, aufgenommen müssen. Also, <laughs> oder Bibi, können. wenn du uns hörst, dann es ist ein Lob für dich und wir können uns tatsächlich vorstellen, dass du solche Autobahnmusik spielst. Und Autobahnmusik ist überhaupt nicht negativ. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man diese Musik hört, dass man <laughs> auf der Straße im Sommer unterwegs ist. Hm. Manchmal ja. vielleicht im Regen wie heute. Auf jeden Fall, jetzt machen wir weiter. Das Lied kommt aus einem Sampler, aus einem Sampler von äh, einer Zeitschrift, das heißt American Songwriting Magazine. Und die veröffentlichen also einfach kostenlose MP3 äh, als Sampler und man kann einfach das herunterladen, also einfach im Google tippen American Songwriter Magazine und drauf gibt es immer neue Lieder von neuen Künstlern zum Herunterladen, wie wir äh, jetzt äh, gehört haben mit Josh Kelly. Und jetzt hören wir Justin Townes Earl. Das ist der Sohn von äh, einem anderen, den wir hier häufig abspielen, Steve Earl. Und Justin Townes Earl, seine zweite Vorname Townes, kommt von Townes van Sant. Und Townes ist auch äh, die Name von dem letzten Album, also vorletzten Album, das äh, Steve Earl aufgenommen hat, äh, als Tribute zum Townes van Sant. Und er mag so viel Townes van Sant, dass er hat Tarnes als zweiter Vorname zu seinem Sohn Justin Tarnes gegeben. Jetzt hören wir Justin mit Learning to Cry aus dem gleichen Sampler. Das alles läuft nur bei Honky Tonk Live auf Wüstewelle. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. I'm learning to cry since she walked out on me. I'm learning to cry now that there's nobody here to see. For years I bit my tongue while she run wild about town. Oh, now gone and I miss my little runner. I'm learning to cry since she walked out on me. I'm learning to cry now that there's nobody. I'll get up every day. I'll dress and I'll go to work. I'll smile to cover the pain. And I'll talk my way through the hurt. But at night, when I'm alone, I'll come face my fear and I'll lie in my bed and I'll hope that nobody hears. I'm learning to cry since she walked out on me. I'm learning to cry now. There's nobody. nobody to see. Justin Tarnes, Earl mit Learning to Cry. Äh, Christian, du hast mir gerade erzählt, was bedeutet für, für dich die, dieses Lied? Also, was ist deine Meinung? Was sind die Bilder, die, die zu dir äh, erschienen sind? Ja, also ähm, das lässt mich erinnern an, an diese Lieder von, von Elvis, äh, diese Periode, äh, als er äh, im, im Boot einfach äh, singt mit äh, Weine dazu und äh, kleine, kleine Gitarre ohne Mikro und so. Er macht Ukulele. Einen, ja, genau, und Ukulele, er macht einen riesen Playback, aber er hat ein Hemd mit äh, viele ähm, mit viele Blumen und äh, unter einem super Himmel und so und das ist genauso eine Art von Musik. Meine Damen und Herren, das war ein richtiger Elvis Presley-Style. Ah, yeah, yeah, yeah. Es ging nicht nur um Rockabilly, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Also, ich schlage dir vor, dass wir ein weiteres Stück entdecken von, von dem gleichen Sampler. Äh, der Künstler heißt Middle Brother, also Mittenbruder heißt es. Es ist ja original bestimmt ein Künstlername. Äh, ich hoffe auf jeden Fall, Middle Brother. Ähm, das heißt Mi, Mi, Mi. Also <laughs> äh, es scheint, dass er äh, vor allem überhaupt von ihm selber singt. Middle Brother. <laughs> mi, mi, mi. Also ich, las, ich lasse euch einfach vorstellen, also was, was kommt. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Woo! won't give up, and you just won't give in. Then let him drink himself to Brother. Und Christian, also es ist ein Typ, der redet so viel, auch wenn, wenn die <laughs> Lieder gespielt werden. Er hat mir noch Weiten und Sauen er erzählt. Es ist unglaublich, äh, <laughs> wie viele Bilder in seine Meinung kommen, wenn ein Lied <laughs> abgespielt wird. Also über Middle Brother und das Lied besonders. Was hast du gemeint? Ich äh, habe ich hab einfach gemeint, äh, ähm, <clears throat> also die Stimme ist ein bisschen wie äh, Aerosmith, ähm, aber ähm, die Klavier und äh, Töne sind definitiv äh, zwischen Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und äh, The Rabbits äh, Epoche. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt können wir ähm, inzwischen in dieser Musik einfach warten, dass ein großer Clash kommt. Und ich wollte sagen einfach Hard Rock und ich habe Hardcore gesagt. Äh, und äh, Hardcore hat äh, was zu tun mit, äh, ja gut, äh, alles, was äh, nicht eine Gitarre ist. Und dann haben wir über Marc Dorcel <laughs> ja. geredet <laughs> im Studio. Ja, mein Porno. Also Marc Dorcel, wenn Sie nicht wissen, wer Marc Dorcel ist, in Frankreich, der ist sehr berühmt, also zumindest sehr reich, weil das ist der der größte äh, Pornofilmproduzent. Ja, ja, das ist ein enormer Produzent und äh, der, das ist auch der, man kann ihn kennen, äh, nicht äh, besonders für, für, für Pornofilm. Äh, das, das ist ein Visionär, der ist ein die erste Leute, also genau der erste, der hat einen super Vertrag auf Internet gemacht und äh, hat gesagt, ähm, Sie, sie können wählen, äh, sie, wenn Sie gute Ideen haben und so, dann Sie können sich äh, einfach anmelden auf Internet, uns die Ideen geben und so. Und wenn diese Ideen äh, sind wirklich gut, dann äh, wir machen einen Film mit euch und Sie kriegen 5 oder 10 Prozent von äh, das ganze, das ganze äh, Geld am Ende vom, vom Film. Und das ist, äh, das ist ein Konzept, das vor zwei oder drei Jahren geboren ist und das ist ein Konzept von Marc Dorcel auch. Genau. Und wenn Christian so viel darüber weiß, es gibt einen guten Grund. Das ist, weil ich äh, lese die Sachen auf Internet. Nee, der, er war, Mark Dorcel war früher unser Arbeitgeber, wenn wir es ehrlich sagen. Ah ja? War dein Arbeitgeber, vielleicht äh, nicht meine, also ich kenne dich nicht. Und äh, ab und zu mal machen wir noch äh, Freelance-Arbeit für Mark Für Freelance. <laughs> so, was ist das hat Freelance. nichts zu tun mit Rockabilly-Musik jetzt. Nee, das ist äh, <laughs> Sex, Drug and Rock'n'Roll. Ja, genau. So ist es. Und ähm, ja, so ist es. Aber heute, wir reden hauptsächlich über Musik trotzdem. Äh, ah, ich werde vielleicht doch danach über andere Aktivitäten reden, aber erst nachher. Jetzt hören wir zurück zu, zu der Musik. Genug gelacht. Ähm, und zwar, also jetzt haben wir Songwriter gehört von der neuen Generation und es wäre natürlich ganz interessant, Songwriter von äh, vorheriger Generation zu hören, wie zum Beispiel Chris Christopherson. Chris Christopherson, natürlich äh, hat die ganze heutige Generation von Songwriter auch beeinflusst und äh, man kann ihn sogar, er, also er leistet nicht nur als äh, Musiker, sondern auch als Schauspieler. Ähm, man hat ihn, ihn in den letzten Jahren in verschiedenen Filmen gesehen, zum Beispiel The Last Rise of Ransom Pride, ein Westernfilm äh, auch mit anderen, unter anderem Dwight Yoakam. Und ähm, also der Film ist nicht so berühmt geworden, aber er hat drin gespielt auch. Äh, und der letzte Film, äh, in dem er gespielt hat, heißt äh, Bloodworth, also eine Geschichte über einen Country-Sänger. Also er spielt äh, einen Country-Sänger, der zurück in seinem Dorf kommt, nach 40 Jahren, wo er seine Frau und Kinder verlassen hatte. Und die Kinder sind groß geworden und auch natürlich sauer über ihren Vater. Also es gibt eine ganze Drehbuch über die, diese Geschichte und äh, die Schauspieler, die also die Söhne von Chris Christopherson spielen, sind äh, Val Kilmer und, äh, und Dwight Yoakam. Und der Film anscheinend hat nicht so gut funktioniert in den USA. Es wird verfügbar als Video on Demand auf Amazon.com. In Europa gibt es leider momentan äh, keine Möglichkeit, diesen Film zu, zu sehen oder zum Herunterladen oder vielleicht illegal, <laughs> weiß ich nicht. Auf jeden Fall hören wir jetzt Chris Christopherson vielleicht mit seinem großen Hit, aber äh, wir haben seinen größten Hit hier nie abgespielt, trotz, äh, trotzdem es ein, äh, ein Klassiker der Country Music ist. Das heißt einfach Me and Bobby McGee. This is Chris Christopherson by Honky Tonk Live. If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, one, two, three, four. One, two, three, four. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues with them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands. We finally sang a Velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the cold of Kentucky to the California sun. Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me.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 La da da da da da da da you're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. like kleine typisches Country-Lied. I married her just because she looks like you. Einfach, ich habe sie geheiratet nur, weil sie wie du aussieht. Es ist ein typisches Country-Lied. Äh, eine Freundin von mir damals erzählte mir, äh, Ilona, wenn du uns hörst, schöne Grüße. Ähm, was ist ein Country-Lied, das man äh, andersrum abspielt? Ein Quark. <laughs> Kannst du dir vorstellen, also wenn du äh, also andersrum abspielst, das Country-Lied, kommt deine Frau zurück, du kriegst wieder einen Job, du hast wieder ein <laughs> Auto und dein Hund lebt wieder. So ist es. Und, äh, aber heute, wir spielen die Country-Lieder ab, also sowieso äh, vorwärts und nicht rückwärts. So ist es. Ähm, ja, also wir haben von Marc Dorcel davor gesprochen. Äh, also von Sachen außer der Musik, ja. Äh, außer der Musik. Ähm, sie, ich habe auch andere Aktivitäten neben der Musik sogar. Ich bin auch äh, Radfahrer, kein Profi, aber ich vorbereite eine super äh, harte Herausforderung im August. Und zwar, das ist ein Bergenrennen von Genf bis nach Nizza auf sieben Etappe, sieben Etappe auf sieben Tage, das heißt kein Ruhetag. Äh, jeden Tag 100 Kilometer mindestens mit äh, zwei bis drei Pässe überzufahren. Das wird sehr hart und liebe Hörer, ich brauche eure Unterstützung. Ihr könnt äh, auch unten, also bei Facebook, es gibt äh, eine Seite facebook.com slash Cycling. Es gibt sowieso Verbindung, wenn Sie gucken bei stefanrock.com auch zu, zu dieser Seite oder bei honkytonklive.com natürlich. Und ich brauche eure Unterstützung, weil Honky Tonk Live kann nur weitergehen, wenn ich überlebe und ich muss überleben <laughs> in diesem Rennen. Das heißt, überleben, ich muss bis nach Nizza ankommen und äh, im Klassement sogar. Also egal als Letzte, aber ich muss ankommen auf jeden ja, Fall. Kein Krankenwagen nehmen. Nee, äh, Krankenwagen Inzwischen. <laughs> hinten vielleicht, aber mit mir nicht in diesem Wagen auf jeden Fall. Ähm, also Apropos Facebook und so weiter, Sie können natürlich unseren Sender äh, Wüstewelle, äh, also im Internet, unterstützen bei www.wüste-welle.de oder auch auf Facebook gibt es eine Wüstewelle Facebook-Seite. Die Sendung Honky Tonk Live bei honkytonklive.com und drauf gibt es Verbindungen zu der Facebook-Seite von Honky Tonk Live, zu Twitter und alles drum und dran, MySpace, äh, YouTube, weil ja, sie können sogar die Künstler, die wir hier abspielen, auch im Internet sehen und nicht nur hören, äh, weil es gibt einen Honky Tonk Live Channel bei YouTube. Also die Verbindung liegt sowieso auf äh, honkytonklive.com. Jetzt genug geredet. Momentan wir machen weiter mit Marty Stewart mit diesem Stück Hummingbird, das wir hier schon mal abgespielt haben aus seinem letzten Album, das heißt Ghost Train. Marty Stewart nur bei Honky Tonk Live auf Wüstewelle 96,6, das einzige freie Radio in Tübingen-Reutlingen. Artie Stewart mit diesem Instrumentalstück, das heißt Hummingbird und das klingt äh, eigentlich irgendwie wie äh, äh, Nashville West, äh, damals gespielt von äh, Clarence White and the Birds. Aber Clarence White war selber ein großer, großer Einfluss auf Marty Stewart, weil Marty Stewart spielt sogar Euh, die gleiche Gitarre, die, die gleiche Telecaster, die damals äh, Clarence White euh, spielte. Und das hört man auch auf diesem Stück. Christian, du wolltest einen Sondergruß machen. Ja, ähm, ich mache das vielleicht direkt auf Französisch, weil äh, es ist sehr persönlich. Das ist für meinen Bruder. Der ist äh, heute 35 und äh, ich wollte ihm das einfach sagen. Äh, John, si tu m'entends, voilà. Äh, je suis en studio Et donc, euh, bah, j'ai pas pu appeler euh, bah, tout le temps de l'émission. Donc, euh, donc voilà, je te souhaite un bon anniversaire. Et bah, j'espère que tu profites bien de tes 35 ans aujourd'hui. Et bah voilà, je continue en allemand. ich denke, Les Français Français. <laughs> Joyeux Anniversaire. <laughs> Joyeux Anniversaire. Ja, aber das ist, das ist schön, dass äh, direkt im Studio das äh, sagen zu können. Wir sind äh, am 23. Äh, Juni 2011 äh, und äh, das ist äh, auf jeden Fall ein, ein guter Tag heute. Es regnet und seit zwei Tagen sind wir im Sommer. das ist ziemlich erstaunlich. Also, und, aber dieser Tag war sehr gemütlich für uns auf jeden Fall. Wir sind nach Rothenburg mit Fahrrad gefahren und äh, das war ein super Tag. Ich muss auch äh, ein bisschen meine Frau auch begrüßen, weil äh, ich bin gar nicht zu Hause jetzt gerade. <laughs> Rothenburg, Wüstewelle, 97,45. Ja, es ist nicht die gleiche Frequenz. Rotenburg ist da eine Sonderstadt für Wüstewelle. Jetzt machen wir weiter. Für deinen Bruder Christian spielen wir ab. Jerry Lewis mit John Mayer zusammen. John Bryan in Ringo Starr, also ein schönes Team mit einem Cover von Bad Moon Rising. Nur bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. see bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Well, don't go around the night. It's bound to take your life. That Bad Moon Rising, das Lied von damals von John Fogerty geschrieben und jetzt von Jerry Lewis, der unsterbliche Rock'n'Roller, gesungen mit zusammen mit dem jungen Bluesman John Mayer, mit John Bryan und Ringo Starr, der Original Beatles, alle zusammen. Äh, wir haben ganz nur ähm, so einen Termin anzusagen. Äh, also wir haben jetzt gerade gesprochen mit Christian. Also das wird alles einfach live entschieden. Äh, wir werden ein Jam Session live machen äh, in Déjà-vu in Tübingen. Also das ist in der Hagasse. Äh, da wo früher äh, Alt Tübingen die Kneipe war. Dort werden wir spielen ab 16 Uhr. Also Sie sind äh, herzlich eingeladen für eine Jam Session. Einfach äh, Lieder zufälligerweise gewählt und äh, gespielt und äh, wird geredet und ein bisschen Bier getrunken. Also dort ab 16 Uhr am Samstag. Wenn Sie vorbeikommen können, dann freuen wir uns drauf. Äh, wenn dein Sohn äh, aufgewahrt wird? Ja, ähm, ich denke, äh, um drei ist, schon, ist er schon wahr, also auf jeden Fall. <laughs> Denn zwischen, zwischen drei und sechs äh, zu wählen, einfach ein, zwei einfach Stunden. Einfach Jump Session mit Babysitting zusammen. Mit Babysitting zusammen, also er muss auch Gitarre lernen, also dann, das wäre gut für ihn. Genau, und äh, wir werden einfach zeigen, wie es läuft. Äh, ich möchte euch jetzt vorstellen einen Künstler, äh, also ein anderer toten Künstler, wie wir hier viele abspielen, leider. Äh, ja, leider, es ist einfach so. Charlie Louvin. Charlie Louvin, damals hatte mit seinem Bruder ein Band gegründet, die hieß äh, einfach The Louvin Brothers. Äh, so eine Country Bluegrass Band mit Harmoniestimme von den beiden Gebrüdern zusammen. Und äh, Charlie Louvin war der letzte überlebende äh, Bruder also von, äh, von der Familie. Äh, er starb dieses Jahr im Januar, und, äh, aber bis zum Ende äh, hat er sowieso immer Musik gespielt, aufgenommen und, äh, und auch live gespielt. Er starb, er war schon 83 äh, Jahre alt. Er hätte trotzdem weiterleben können, weil er äh, vom Krebs starb. Jetzt hören wir den Charlie Louvin. Es ist ganz akustisch, also typische Mountain Music. Das heißt Weapon of Prayer, also diese Mischung aus Country Music und Gospel und das klingt einfach einzigartig mit so einer himmlischen Stimme. Charlie Levin bei Honky Tonk Live. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. that land across the sea, there's a job for you and me. Though our presence there may not be found, we must stay night and day on the battle line and pray. We must never lay our weapons down. We don't have to be a soldier in a uniform to be of service over there. While the boys so bravely stand with their weapons made by hand, let us trust and use the weapon of prayer. day with their hearts so true and brave they've gone to a war that yours and mine let us join the battle line with a weapon that will save our home when the planes and tanks and guns have done all that they can do. And the mighty bombs have rained and failed. Still the helpful hand above holds a weapon made of love. And against him none on earth prevails. weapons made by hand. Let us trust and use the weapon of prayer. You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show. Silence runs like a river through my veins, like a horse without its reins, a soldier on the plains. Just like the reptile, I walk this earth alone. Shed my skin through blood that's cold as I slither from the stone. Vendo of the way it should have been. Yes, a world without sin, that's the way. Bob Wayne mit Reptile. Bob Wayne, den wir hier schon in Tübingen gesehen hatten. Und, hoppla, Entschuldigung. Äh, <coughs> Entschuldigung, man macht immer tausende Sachen äh, gleichzeitig. Äh, Bob Wayne, den wir hier schon mal ein paar Mal gespielt mit diesem Album äh, Outlaw Carney und das ist sogar auch die Name von der Band mit diesem Lied Reptile und was hast du dann, was ist deine Meinung, was sind die, welche Bilder sind für dich äh, erschienen über dieses Lied? Ah, die, die, die, Bilder, äh, ziemlich einfach, ähm, also einfach ein Rider, also jemand auf ein, äh, auf ein auf, äh, auf, ein Fahrrad, Easy Rider. Ja. Nee, nee, auf ein Pferd. <laughs> auf ein Pferd äh, in einer Wüste. Äh, aber komischerweise, diese, dieser Rhythmus hat mich äh, erinnern lassen an äh, der gleiche Rhythmus von Elastica auf dem Album Trainspotting, äh, der Film, wo Ewan McGregor äh, spielt, äh, ein Junkie einfach. Und ähm, ja, also das ist, ich, ich finde das eine schöne Musik, obwohl ähm, <clears throat> ich hätte persönlich nicht inzwischen äh, einige, äh, also ich hätte nicht die, die Musik so erwartet. Ich kann meine Meinung nicht so ganz detaillieren, also das ist ziemlich schwer. Ähm, die, die vorletzte Musik hat mir äh, mehr gefällt als die da auf jeden Fall. <laughs> Aber das, ähm, vielleicht weil der Mann schon, von, äh, schon sehr, sehr alt war und äh, die, die Musik war sehr, sehr, äh, sehr matur und äh, mit viel Technik dahinter und so. Das ist, äh, diese Musik äh, finde ich ein bisschen jünger, also viel jünger. Ja, okay. Und äh, Bob Wayne ist sogar auch Songwriter. Er schreibt selber die, diese Lieder. Und äh, ja, als Songwriter. Und deshalb jetzt gehen wir zurück zu den anderen Songwriter äh, von diesem Sampler American Songwriter Magazine äh, Volume 2. Und hören wir zum Beispiel diese Band, The Wrinkle Neck Mules, das heißt Catfish and Color TVs. Heute ist einfach reine pur Country Music angesagt und das hören wir jetzt wieder sofort. Stunde ist schon fast vorbei. Christian, das war äh, eine Ehre, dich im Studio heute zu haben und deine Meinungen mitzuteilen <laughs> über eine Musik, die du nicht unbedingt äh, ganz tief kennst. Ja, ja, vielen Dank. Äh, also ich, ich habe versucht, meine, meine Praktikant, äh, meine praktikant zu, zu spielen. Habe versucht und ähm, das ist auf jeden Fall immer gemütlich hier im Studio zu sein. Also das ist, äh, das ist sehr, sehr nette Plätze und äh, die also Studio ist jetzt wie ganz neu. Also ich war da äh, nicht seit zwei Monaten und das ist jetzt sehr, sehr schön und äh, coole Hour. Okay, und die Sendung geht sowieso weiter im Internet bei www.honkytonklife.com. Vergessen Sie nicht, da ein Jam Session Samstag im Déjà-vu Tübingen äh, im Hagasse. Und wir hören uns sowieso wieder in zwei Wochen am gleichen Platz, gleiche Frequenz, gleiche Uhr. Und wie immer, fahren Sie vorsichtig, küssen Sie Ihre Frau, trinken nicht, nicht zu viel oder euren Mann äh, zu küssen auch und, äh, und hören Sie viele gute Musik zu. Bis dann. Ciao. Ciao. Being tied to You're listening to Honky Tonk Live, the Stefan Rock Show.